askidea ba, ikustea zenbat jende bagaren hemen, Bai uh, kide, bai uh, legearen kontrako eh, kolektiboko diende, bai uh, Komunizionez jende, diende, bai Egoaletik itorridilean lanbeko sindikalista ere. Orduan, horra, uh, indartsua, borroka, gumuga gabeko greba batean gira tremidietako langileok, ikusten dira hemen edf e langileak ere borrokan direla, eta denekel garrekin, horra, Elkartasuna erakutsi behar dugu eta indarra ere erakutsi behar dugu eta ondoko minutuetan ekintza potolo bat antolatuko dugu, eh, blokeo on bat erakusteko gure aseria.